öneminden bahsediyor. Tanımını açıkladık ki bütün Allah Teala bütün varlıkları üluhiyet tevhidi gerçekleşsin diye yaratmıştır. Bu dünyayı onun için yaratmıştır. Peygamberleri de onun için göndermiştir dedik. O da nedir? Üluhiyet tevhidi aslında kulun fiilleriyle allah Teala'yı birlemektir, teklemektir, tevhid etmektir. İşte ona da tevhidül ibade. Yani Fiillerimiz nedir bizim? Yaptığımız Allah için ibadetlerdir. Onu hiç kimseye göndermeriz. Sadece Allahu Teala için yaparız. Şirk koşmarız. İhlasla yaparız. Sadece onu için yaparız. Evet. Geçen derste neredeydik? Üluhiyetin öneminden bahsediyorduk. Niye üluhiyet bu kadar önemlidir? Birkaç başlık dedik bahsederiz. 10-12 tane. 7 tane Geçen ders anlattık, dersin zamanı doldu. Bugün sekizden devam edeceğiz. Önemli meselelerden. Evet, üluhiyet niye önemlidir? Sekizinci, niye önemlidir üluhiyet tevhidine? Kul özen göstermesi lazım, muhakkak yerine, yerine getirmesi lazım. Çünkü üluhiyet tevhidi alimler diyorlar Allah rızasını kazanmak için olmasa olmazdır, şarttır. Yani de şerttir, olmasa olmazdır. Üluhiyet tevhidi şarttır. Neyi? Allah'ın rızasını kazanmak Yani Allah'ın rızasını kazandın ne yapacaksın? Hem bu dünyada hem o dünyada mutlu olursun. Bu dünyada mutluluk bellidir. O bir dünyada Allah'ın yanında cennette olursun. Allah'ın rızasını kazanmakla cennete gireriz. Demek ki tevhid-i üluhiyet olmadıkça bir kulda cennete girme şansı yoktur. Bu iş bitmiştir. Evet. Bir sürü ayet var. Bunun üzerine basa basa gösteriyor. Allah Subhanahu ve Teala e, Nisa suresi 124. ayette diyor ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ min zekerin ev unsa ve huve mu'minun fe ulaike yedhulûnel cennete ve la yuzlamûne nekîrâ. Diyor ki Rabbil Alemin kim bir salih amel işlese salih amelleri işlese ve men ya'mel mines salihati bak burada da Allah'ın azamatına bak ayetin şeyine bak Allah subhanehu teala ne kadar rahimdir, kerimdir, bizi ince hesaba çekmiyor. Diyor ki min, min burada tab'iz içindir. Yani bir kısmını. Çünkü salih amelleri Allah emrettiğini bir kul yerine getiremez. imkanı yoktur. Hepsinin üzerinde toplayamaz. Toplasa 24 saati yetmez ona. Ama elinden geldikçe. Onun için Allah Teala burada buyurdu وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ salihlerden birçokunu çaba gösterse, yapmaya ne yapabilirse ne olur? Ee, min zekerin ev unsa yani kadın erkek mümin yapsamını ve huve mümin o mümin demek ki salih ameli yapsan cami yap insanlara haca gönder Kur'an bas dağıt ama mümin değilsen salih amelin Allah yanında ne yazar? Boş yazar. Değil mi? Kıymeti yoktur. Mümin olması şarttır. İman ne demektir? İşte imanın rükunları. Bunları öğreneceksin, bunları ikrar edeceksin. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ Üzerine basıyor. وَهُوَ mümin. Mümin olacaksın. Ey ya Rabbi ben müminim, salih amelde işledim, elimden geldiği kadar. Ne var karşılığı bana? فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Onlar cennete girerler işte. Yetti mi? Müjde. Yetmedi. وَلَا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Nakir nedir? Küçücük, incecik bir şeydir. Anlatabildim mi? Onun kaderi bile zulmü uğramazlar. Yani ne yapmışsan karşılığını görürsün. Yani bu ayeti nakir meselesi nerede Allah Teala açıklıyor? Zülzile surasında. Ne diyor? وَمَنْ يَعْمَلْ miskale zerretin hayran yara. Bir miskali zerre hayır yapsan onu görürsün. Demek ki cennet Allah rızasıyla alınır. Allah rızası neyle kazanılır? Salih ameldir. Salih amel nedir? Üluhiyet tevhididir. Salih amel ibadettir. İbadet de üluhiyet tevhididir. Hani dedik bir üluhiyet tevhidinin bir adı nedir? Tevhidül ibadet, İbadet tevhididir. Evet bu ayette böyle. Apaçık. Onun için üluhiyet tevhidi o kadar önemlidir. Bütün peygamberler dedik bundan dolayı gönderilmiştir. İkinci ayete bakalım. İkinci ayette Hud surası 23. ayet. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve ahbetu ila rabbihim ulaike ashabul cenneti hum fiha halidun. Diyor ki onlar ki iman ettiler. Burada iman ettiler. Bir tane diğer ben de müminim. Ben de Allah'a inanıyorum, ahirete inanıyorum, teraziye in, her şeye inanıyorum. Ama inşallah namaz da kılarım. Yani kılırım, kaçırırım. Bu iman geçersizdir. Biz imanın tanımında ne dedik? Allah'ın yanındaki iman hangi imandır? Kalpten itikat edeceksin, dilden ikrar edeceksin, azalarla ortaya dökeceksin o iman. Allah böyle iman kabul eder. Allahu Teala böyle boş kuru sıkı olmaz. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti İman ettin de bitmez. Hadi ortaya koy imanını. Neyle? Salih amelle. Salih amel kalpten olur. Kalbin salih amel nedir? Allah'tan korkarsın, başkasından korkmazsın. Allah'a inanırsın, Allah rızık verendir. Allah'a tevekkül edersin, salih amel. Dilden salih amel nedir? Allah'a davet ediyoruz. Emir bil maruf nehi an münker yapıyoruz. Zikir yapıyoruz. Bunlar hepsi salih ameldir. Amel de azalar da nende amel yaparız. Hayri veririz, hayır alırız, namaz kılarız, zekat. Bunlar hepsi bedenle olur. Gördünüz mü imanın tanımı Allah Teala yanında nasıldır? Ve amilus salihati. Salih amel işlediler. Ve uhbitu ila rabbihim. Allahu Teala'ya da yönlendiler. Ne olur? Ulaike işte bular nediler? Ashabul cenneti. Bular cennet ehlidir. Bazen insanın aklına gelir ki ya ben cennete girdim ondan sonra kalırım ebedi çıkarım içinden korkalır seni değil mi? Ayetin sonunda müjde geliyor. Şeytanın kapısını kapatıyor, tereddüde yol yoktur. Ne diyor Rabbil Alemin? Ha? Hum fiha halidun. Bu tekit içindir. Kesin üzerine basıyor. Bunlar cennete girerler. Cennette de halittiler. Ebedi olarak kalıcılar. İşte arkadaşlar gördünüz mü? Üluhiyet tevhidi olmadan, iman olmadan nedir? Cennet yoktur. İman da nasıl olur? Amel olmadan. Amel de üluhiyet tevhididir. Üluhiyet tevhidi içinde peygamberler gelmiştir. Evet. Dokuzuncu Üluhiyet tevhidi Allah'ın aldığı misaktır. Ahittir. Nerede aldı Allah Teala? Bu ahdi bizden aldı. Adem, Hazret Adem'in misak ahit biliyorsunuz. Ne diyoruz ona? Misak. Ha, misak. Misak nedir? Bununla ilgili bir detaylı bir dersimiz var. Oraya dönebilirsiniz ama özetçe söz. He? söz. Söz aldı bizden. Misak aldı. Ahd aldı. Hazret Adem'i yaratırken belinden Habil'den tut, Kabil'den tut kıyamete kadar İsrafil sura üfleyene kadar ne kadar Hazret Adem'in zürriyeti var? hepsini belinden indirdi. Bir alanda hepsi ne oldu? Durdu. allah Teala böyle serdi. Oların Rabbil Alemin orada ikrar aldı zürriyetinden. Dedi ben Rabbinizim. Evet dedik Rabbiniz. Hepimiz oradaydık biz. Biz hepimiz oradaydık. He? Dedik evet Rabbimizsin. Bana şirk koşmayın. Sadece bana ibadet edin. Biz de dedik söz veririz sadece sana ibadet ederiz. Ondan sonra bir de bizi aldı böyle kudretiyle babamızın beline yükledi bizi. Ondan sonra ne olur? teker teker zamanında, mekanında o zürriyet gelir. Bizim de zamanımız, mekanımız bu zamanıydı. İşte biraz önce arkadaşa söylüyorum, bir arkadaşa burada ilk seferdir geliyor. Dedim sanki seni görmüşüm. Dedi hiç görüşmedik. Dedim evet o mahşer gününde gibi zürriyetten eliçen Resulullah diyor birbirlerinizi görerken orada orada birbirlerinizi görmüşseniz dünyada zannedersin onu görmüşsün. Anlatabildim? Zannedersin onu görmüşsün. Onu sanki tanıyorsun. Halbuki ben görmemişim. İlk seferdir görüyorum ama görmüşsün, tanırsın onu. İşte o misak ahittir. İşte üluhiyet tevhidi de fıtrat gereğidir. İnsanın fıtratı Rabbil aleminden korkar. Başka kimseden korkmaz. Bunun fıtratında var. Bu fıtratta var. Onun için Fıtrat gereği üluhiyet tevhidi bizim fıtratımızda var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki bir çocuk doğdu fıtrat üzerinde doğar. Babası onu istese Hristiyan yapar, istese Yahudi yapar, istese Mecusi yapar. İstese de muvahhed yapar. Fıtrat üzerinedir. Onun için e, bazı çocuklar bakıyorsun fıtratları bozuktur. Nereden bozuldu? Evde ne görmüşse onu alır. Yüresinde ne görmüşse onu alır. Evet. Allah subhanehu ve teala Yasin surasında 60. ayet Elif Elem ehhed ileykum ya beni Adem Ey Adem oğlu Elem ehhed lekum sizden söz almadım ey adam oğlu en la ta'budu şeytana, şeytana ibadet etmeyin. İnnehu lekum aduvun mubin o sizin apaçık düşmanınızdır. Tabi ben onu unuttum. Şeyde o şey misak gününde Allah Teala ikrar ederken bize de avantaj verdi. Dedi Şeytan da sizin apaçık düşmanınızdır. Dikkat edin onun. Biz de dedik evet kabul ettik ya Rabbi. Bunu hatırlatıyor bize. Burada geliyoruz şirk koşuyoruz. Allah Teala diyor ki ey Adem oğlu sizden ahit almadık. Söz almadık sizden. Misakınızı almadık sizden. Benden başkasına ibadet etmeyin. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Ve en i'buduni hâzâ siratun mustakim. Bana de ibadet edin. Sırat-ı müstakim budur. Sırat-ı müstakim nedir? Bütün peygamberlerin getirdiği yol nedir? Sırat-ı müstakimdir. Evet. Burada apaçık belli oluyor ki fıtrat gereğidir tevhid, üluhiyet tevhidi. Yani insan oğlu Allah'tan başkaya hiç kimseye ibadet etmemesi lazım. Fıtratında bu var. Ama fıtratımızı kim bozuyor? babamız, annemiz, yüremiz, şeyhimiz, cemaatimiz ne yapıyorlar bizi? Eğer onlarda şirk var ise bize de aşılıyorlar o şirk. Bütün peygamberler geldi bu şirki yok etmek için. Şeytanın planını bozmak için. Evet. Diğer ayette Misak ayetinde Bakara 83'te ve ilahadna mitaka beni İsrail'e لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ثم توليتم قليلا منكم وأنتم معرضون Beni İsrail'e de hatırlattık. Ne dedik? Sizden zamanında biz misak aldık. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, ana babaya iyi geçinin, akrabalara iyi geçin, yetimin malını yemeyin, fakir fukaraya e, şey yapın, namaz kılın, zekat verin. Ama siz ne yaptınız? Yüz çevirdiniz. Bu da misaktır. Bunu Allah Teala bu sözü de nerede aldı şeyden? Beni İsrail'den. Tur dağını başlarına kaldırırken. Tur dağını başlarına kaldırdı. İman edin yoksa Tur dağını salarız. Hepiniz altında kalıp ölürsünüz. Baktılar mesele ciddidir, korkmaya başladılar. Söz verdiler. İşte bu o misaktır. Sözdür. Fıtrat gereğidir. Evet. Üluhiyet tevhidi 10. Bu dokuzuncuydur. Onuncu mesele üluhiyet tevhidinin önemi nedir? O alimler diyorlar hakkullahi teala ala cemi'i ibadihi bütün kulların üzerindeki Allah'ın hakkıdır. Şimdi Allahu Teala haliktir, yaratandır. Kulların hakkı nedir Allah'ın üzerine? Yaratmış olanı rızıklarını da verecektir. Bu kulların Allah'ın üzerindeki hakkıdır. Çünkü Allah Teala bir kulu yaratsa onun rızkının ne kadar hayatı var, canı var rızkını da vermek zorunda. Çünkü yaratandır, Rab'dır. Rububiyet sahibidir. Kafire bak Allah rızkını veriyor. Kafir Allah Teala'yı küfrediyor. Kendi yerinde. Kendi Allah'ın evreninde oturmuş. Kendi rızkını, Allah'ın rızkını yiyor. Allah'a yen şirk koşuyor, yen küfrediyor. Ama Allah rızkını veriyor. Bu Allah'ın kulun hakkıdır. İyidir. Allah'ın kul üzerinde hakkı nedir? Ona şirk koşmaz. Ondan başkaya ibadet, başkasına ibadet etmesin. Bak bu çok önemlidir arkadaşlar. Neden önemlidir? Çünkü şeytan buradan e, giriyor, şirk meselesini işletiyor bize. Bir de ölühüyet tevhidi dedik, ibadet tevhidi olduğu için, bizim fiillerimizden oluştuğu için buradan geniş kapı var. Burayı kapatacak oradan girer. Orayı kapatacak buradan girer. Çünkü ameller çoktur. Muhakkak bir yerden bize şirk işletti. Şirk işletti işimiz bitti. Onun için ehli sünnet sahaba tabi'in dört imam şirk meselesinde kapıyı şeytana kapatmışlar. Hem de böyle çürük kapı yapmamışlar. Çok sağlam. Gücünün tabiriyle çelik kapıcı. Hem de yetmemiş. Kaynak atmışlar etrafına. Böyle kapı kapanmış açılmayacaktır. Evet. İşte bu Allah'ın hakkıdır. Allah Subhanahu teala En'am suresinde ne buyuruyor? Resullarına diyor ki Kul deyin ey Resulların, ey elçilerin. İnne salati bizim namazımız ve nusuki ve ibadetlerim ve mihyaya yaşamam ve memati ölümüm bile lillahi rabbil alemin. Rabbil alemin içindir. Biz ne dedik? Rabbil alemin bu alemin Rabbidir, yaratıcısıdır, idarecisidir, razikidir. Böyle bir Rabb'e ne yapmamız lazım? Muhakkak ortak koşmadan ibadet etmemiz lazım. İşte ayetin de sonunda ne diyor? La şerike leh ve bidâlike umirtu ve ene evvelül muslimin. Bunu Hazreti İbrahim'in dilinden diyor. Ve ene evvelül muslimin. Şerik koşmadan, ortak koşmadan Allahu Teala'ya ibadet ederiz. İşte önemi nereden çıktı? Gördük mü? Çok önemlidir. Rububiyet, e, şey, üluhiyet tevhidi. Diğer ayette وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Allah Teala kendi Resulüne seçtiği kula ne diyor? Allah'a ibadet et hatta sana saatin gelene kadar. Yani ölüm gelene kadar. وَعْبُدْ رَبَّكَ Allah'a ibadet et. Demek ki ibadet nedir? insan oğluyla eşittir, ayrılmaz. İkiz gibidiler. Kalem başladı, uluk çağına girdi. Mümin ibadet üzerine ferzdir, vaciptir, ayrılmaz ona ne zamana kadar? Ölüm gelene kadar. Onun için İslam'da yoktur ermiş. Ermişlerin imamı kimdir? Resulullah ama ibadeti bırakmadı. Şeytan gelmiş, sapıtmış. Bazılara demiş sen yetiştin, erdin. Ermiş nedir? Yani erdin muradına. Muradın nedir? Allah'ın, evliyaullahların en üstün oldun. Artık senden mükelleflik kalktı. Kalem hiç kimsenin üzerinden kalkmaz. Resulların kalkmadı bile. İki melek öldün o zaman senden ayrılır. Ne kadar sende can var bu iki melek senden ayrılmaz. Sağ ve sol. Biri her yazar sağ, sol masiyetlerin, günahlarını yazar. Evet. Diğer ayette فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ O da yine peygamber ne diyor? Allah'a ibadet et وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ İbadet etmekte de sabırdan ibadet edebilirsin ancak. Sabır nedir? Olmasa olmazdır müminin. Çünkü sabretmesen ibadet edemezsin. Neye sabredeceğiz? İbadetin meşakkati var. Yani kışta kalkıyorsun, soğuk abdest alıyorsun, namaza gidiyorsun, camiye geliyorsun, millet yatıyor, beş vakit işini bırakıp namaza geliyorsun, oruç tutuyorsun, savuğunda, sıcağında, bütün ibadetlerde bir meşakkat var. Ama diğer ayette de Allah Teala o meşakkatleri lezzete çeviriyor. Kimi için? inananlar için. İnandın o ibadet meşakkatinden artık lezzete dönüyor. Diyor namaz çok güçlü büyük bir güçtür insan için. İlla alel haşi'in. Huşuyla kılanlar var ya onlar için seve seve koşarlar namaza. Ama bak biz ne yapıyoruz? Azan okundu. Gidiyoruz ya. Hatta bazen öyle olur. Allah kurusun kış günleri peş peş okuyor azanlar. Adam diyor ya biraz önce önlerini kıldı. Ne çabuk içinde okundu. Halbuki sevinmemiz lazım. İşte haşi değiliz. Huşu kalpte cirdi. Huşu nedir? Ben Allah'ı görmüyorum, Allah beni görüyor. Bu, bu dereceye geldik, Allah'a koşa koşa gideriz. Anlatabildim mi? Evet. Bir diğer ayette فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ Bu da Hud surasında. Allah'a ibadet et ve ona tevekkül et. İbadet et, ona yaslan, gerisini Allah'a bırak. Çünkü biz ibadetlerimizden cenneti de kazanamayız. Allah'ın rahmeti olmasın. İşte o abid 70 sene ibadet etti. Rabbil Alemin karşısına çıktı. Ne dedi Rabbil Alemin? Bizim için asıl da diyor. Allah Teala biliyor orada. Ama bizim için olay olsun Resulullah aktarıyor bunu. Bizim için ders olsun. Ümmeti İslam için. Diyor ki Allah Teala'nın karşısına çıktı dedi ey kulum seni ibadetinle, amelinle hesaba çekim yoksa rahmetimle. E, abid baktı bir 70 sene muharadan çıkmamış. Hiç günah işlememiş. Bir ara gözkü kabardı değil mi? Dedi ya Rabbi dedi beni amelimle yap. Nasıl olsa ben senin için bol ameller yapmışım. Tamam dedi Rabbil Alemin. Meleklere dedi göz nimetinin birisini çıkardın. Bir gözünü çıkardın koyun terazinin bir çapfasına. 70 sene ibadetini de koyun bir tarafa. Göz keffesi ağır bastı. Atımını cehenneme dedi. Aha. Adam hemen şey yaptı orada. Ben ne yaptım dedi ya. Ya Rabbi dedi sen gafur rahimsin. Ben hata yaptım tövbe ediyorum. Beni rahmetinle yap. Allah Teala dedi gönderin bunu cennete. Bu olay niye geliyor bize? E bilerim. Biz biz ibadetlerimizden cenneti kazanmarız. Ama bu bu dünya ne dünyasıdır? Sebepler dünyası olduğu için amel yaparız, gerisini Allah'tan isteriz. Allah gafurun rahimdir burada bizim için. Yok ben yan gelip yatayım, amel yapmayayım, Allah gafur rahimdir. Hayır. Onun için Allah şedid ikaptır. Ne kadar güzel amelin kitabını yazsan bile, amel etmesen terazide yazmaz. Çünkü terazi dedik ne yapar? Sadece amel tartar. Yapısı gereği. Evet. Bir ayette de en son ayette o da Hac surası 77'de Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler demedi ey Müslümanlar iman edenler iddia ediyorsunuz imanı iman kalbinizde yerleşmiş o zaman bu ameller sizinle olması lazım. Irka'u vescudu ve'budu rabbakum وَافْعَلُوا الْخَيْرَاتِ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ İflah olmak istiyorsanız, falaha ermek istiyorsanız ne yapın? İrka'u vessudu. Namaz cinayettir bütün ibadete. Ve'budu rabbakum. Mutlak olarak Allah'a ibadet edin ve khir yap. Khir nedir? Her şey khirdir. Her şey Allah rızası için yapsam bu khirdir. Hayır işleyin ne olur? Falaha ararsınız. İşte tevhid-i uluhiyet Allahu Teala'nın kul üzerinde hakkıdır. Allahu Teala kulu yaratmamış başıboş bıraksın. Zaten وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Birinci öneminde dedik allah Teala insi ve cinni niye yaratmış? Ha? İbadet etsin diye. Yaratmamış rızık versin, yaratmamış başka şey için. Dünyayı imar etsin. Hayır. İbadet etsin. Ondan sonra bunlar ona tebadır. Evet. Şimdi bir hadiste Muaz hadisinde Muaz İbni Cebel radıyallahu anh diyor ki Resulullah'ın arkasında bir merkebe minmişti. Şeyden dönüyorlar bir savaştan. Resulullah aldı onun arkasını. Dedi ya Muaz Resulullah'ın arkasına minmiş. Kişisi bir merkebe minmişler. O merkep de bak at değil. Ha, eşektir. Yani bak Resulullah ne kadar mütevazidir. Başka olsa diğer ben nasıl bineyim eşeğe? Ata binerim. Katre de binmem. Ben Resulüm. Ama Resulullah mütevazidir. Örnek oluyor bütün liderlere, bütün hocalara, bütün tavazi gösterecektir. Onun için Hazreti Ömer de, Abu Bakir de bakardın her zaman küçük merkeplere minerdi. Muaz diyor Resulullah beni aldı sırt arkasına. Ya Muaz dedi. Ey Muaz. Etedri ma hakkullahi alel ibadi. Bilir misin Allah'ın e, kulların üzerindeki hakkı nedir? Dedim ki Muaz diyor Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bu da nedir? Adaptendir. Müminin adabındandır. Allah ve Resul daha iyi bilir. Ben ahkam kesmem. Ama bugün de bize bir hoca sorsa desek onu Allah ve Resul daha iyi bilir. Olmaz. Bu, bu sadece Resulullah'a has bir kelimedir. He? Hocaya ne diyoruz Siz daha iyi bilirsiniz. Saygı gereğidir. Evet. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Muaz'e diyor. En يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet etsiler, ona ortak koşmasınlar. Allahu Ekber. İşte üluhiyetin önemi burada ortaya çıkıyor. Üluhiyet dedik nedir? İbadettir. İbadet nedir? İmandır, ameldir. Allah Teala diyor ki benim kullar üzerindeki hakkım bana ibadet etsiler, ibadette de ortak koşmasılar. Ondan sonra Resulullah öğretiyor tabi Muaz'a. Muaz da geçsin ümmete aktarsın. Bak aktardı biz de faydalanırız burada. Ne diyor Resulullah? Etedri ma hakkahum aleyhi İyidir. Bu kullar ibadet etseler, Allah'a ortak koşmasalar, Allahu Teala yanında hakları nedir? Dedim ya Resulallah Allah ve Resulü daha iyi bilir. Resulullah döndü dedi. En la yuaddibahum. Onlara azap vermez. Bir tane Allah azap vermese anlamı gelir cennete koyar. Çünkü dünyanın iki sonuç noktası var. Üçüncü yoktur. Biri cennettir, ebedi. Biri cehennemdir, ebedi. Allah'a şirk koştun, cehenneme ebedi gidersin. Allah'a şirk koşmadın, ibadet ettin, hakkıyla müminsen ebedi cennettesin. Bütün müminlerden, Hazret Adem'den kıyamata kadar. Evet, bu da neyi öne? Bu da hadiste tabi İmam Müslim rivayet ediyor hadisi. E pardon, İmam Bukhari rivayet ediyor. Bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki men mâte ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dehalel cennet. Diyor ki kim öldü ne üzere? La ilahe illallah üzere öldü ve onun anlamını biliyor o cennete girer. Garanti. Resulullah garanti vermiş, verdikten sonra ne şirketleri, ne kaskosu, ne mi? Değil mi? Bu Resulullah'ın garantisidir sigortasıdır, emniyetidir. Kim dedi la ilahe illallah cennete girer. Ama ağzımız sulanmasın ey millet, ey Müslümanlar. Her şey dedi ben la ilahe illallah diyorum. Biliyoruz bizim birçoku var tağuttur. Birçoku var Müslümanlara işkence verir. O da la ilahe illallah diyor. Cennete girer mi? Burada ölçüsü, ayarı var. Gece gündüz cami yap, namaz kıl, ibadet et. Ama bu ayara, bu ölçüye uymasan nedir? Cehennemdesin. Nedir ayette, şey hadiste? Bak hadis İmam Müslim'de iman kitabında geçiyor. Diyor men mâte ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah'ın gereğini biliyor. Yok la ilahe illallah lafla. Bugün de her şey söylüyor. La ilahe illallah. La ilahe Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Ama gereğini yapmasa ne olur? Onun için ayette ne diyor? Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah la ilah bit hak ilahtır. Ondan başka hak ilah yoktur. Ondan sonra dinini öğren. Resulullah da 13 sene Mekke'de ne yaptı? Bunu öğretti. Ondan sonra şeriat paketi geldi Medine'de. 10 senede. Ne kadar dinimiz güzeldir. Bileceksin la ilahe illallah'ın gereği nedir? La ilahe illallah dedik cennetin anahtarıdır. E anahtarın dişleri var. Cenneti açmak için o dişler nedir? La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Dişleri nedir? Cereklerini yerine getirecek. Allah'tan başka hak ilah yoktur. İlah neden bizim ilahımızın? Amel yapacağız onu. Ama ortak koşmadan. Amel de her amel de amel değil, salih olacaktır. Salih ne demektir? Allah'ın emrettiği gibi olacaktır. 33 kere Subhanallah demiş, 34'e çıkartacak hatadır. Yerine göre bizi cehenneme götürür çıkartır, yerine göre ciritir çıkartmaz. O insanın inancına bağlıdır. Anlatabildim? Birebir duracaksın sünnetin önünde. Semi'na ve ata'na anlamı budur. Eşittik, itaat ettik. Anlamı budur işte. Yok eşittik, itaat ettik ama bildiğimizi okuduk yine. Olmaz. Velev çoğu bildiğimizi bir alim de bize. Ölçü var elimizde. Alimin dediği ölçüye değilse merdüttür. Resulullah diyor kim bir amel yaptı benim emrim yok ise onun üzerinde ben noktasını koymamışsam emretmemişsem o ibadeti terazide geçerli değil. Evet on birinci. On birinci tevhidin önemi nedir? Kim bu tevhidi hakkıyla yerine getirdi onun yeri cennettir. Biraz önce dediğimiz gibi hadiste. Kim bu tevhidi hakkıyla yerine getirdi? Bunun yeri cennettir. Yanlış kabul eder mi? Etmez mi? Ama bir şartla o tevhidin cereğini yapacağız. Emrine uyacağız, amelini işleyeceğiz. Bu da nedir? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de Kitab-ı Salat'ta diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِي يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala kim dese Allah rızası için, Allah için sadece ortak koşmadan, riya için değil, riya da ortaktır. Ama ortağın en şirki hefidir. Ortak koşmadan halisene Allah için la ilahe illallah derse onun bedeni ataşa haramdır. Yani yeri cennettir. Ne güzel değil mi? Ama Allah rızası için diyeceksin. Ortak koşmayacaksın. Bir de La ilahe illallah Allah rızası için dersen bileceksin ne dediğini biliyorsun. Onun için arkadaşlar Araplar ne dediler Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem? Dediler, onlar anlıyordular la ilahe illallah'ın anlamını. Bugün de bir tane diğer la ilallah sorun mu? Ateisttir. Ben de diyorum la ilahe illallah. Ne oldu? Araplar ne dediklerini biliyorlar. La ilahe illallah Allah'tan başka hakkıyla ilah yoktur. O zaman ne olur? Her şeyimizi Allahu Teala'ya uyduracağız. Uydurmasak ne olur? Olmaz. Onun için dediler ya, ya Muhammed dediler. Ne istersen bizden para, mülk, krallık, kadın ne istersen verir sana. Sadece bu kelimeyi isteme bizden ya. Çünkü biz putlarımız elden gidiyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Ben bu kelime üzerine geldim. Benden önceki kardeşlerim, peygamberler bu kelime üzerine gelmişler. Cennet de bu kelime üzerine kurulmuştur. Bu kelime de cennetin neyidir? Anahtarıdır. Evet. Sonra işte tevhid-i üluhiyetin önemi ne kadar önemlidir? Bizi ateşten kurtarır. Ataştan kurtarmak istiyorsak üluhiyeti yapacağız? Yerine getireceğiz. On ikinci tevhid-i üluhiyeti yerine getirmesek inkar etsek ne olur? Yandık. Hiçbir şey bizi kurtaramaz. Örnek bütün Hazret Nuh'ten Resulullah'a kadar bütün ümmetler niye azap çektiler? Allah olarak gazaplarını indirdi. Niye yok etti yer üzerinde? Bütün peygamberlerin tarihlerini okuyorsun Kur'an içerisinde. Hepsi cezaya muarraz olmuşlar. Neden? Çünkü bu uluhiyeti inkar etmişler. Rububiyet değil. Ayette geçen derste okuduk. Allah yaratmış diyorlar. Rububiyet dersinde. Allah rızkımızı verir. Bunu biliyorlar. Allah öldürür. Bunu ikrar ediyorlar. Allah yağmuru yağdırır. Bu sorun değil. Ama uluhiyet inkarından dolayı ne olmuş bütün ümmetler? hala çoğlamıştır. Bu da Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Ayet-i kerimede Zümer surasında وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah Teala kendi elçisine diyor. Aslında Allah Teala biliyor kendi elçisi hata yapmaz. Ama diyor neden diyor? ola elçisini gösteriyor ki kimse demesin ya ben sağlamım, ilmim var, benden hata çıkmaz. Sen ne kadar alim oldun o kadar şeytan fazla uğraşır seninle. O kadar fazla bütçe ayırır sana. O kadar fazla adam gönderir üzerine şeytan. İşte ne diyor? De ki ey Muhammed bana vahyolundur. Benden öncekilere de aynen şeyde vahyolundur. Eğer şirk koşsak bütün amellerimiz boşa çıkar. Biz ahirette husrana uğrayanlardanız. Bir tane demesin ben hocayım, cemaatim var, muridlerim var. Ha? Bu kadar cami yapıyoruz, bu kadar zikir yapıyoruz, bu kadar herheret yapıyoruz, bu kadar Kur'an dağıtıyoruz. Bunları demesin. Bunları şirk koşmadın, yerini bulmuş. Şirk koştun, gidersin. Buna güvenme çünkü şeytan koşturabilir seni. Örnek Resulullah'la. E, Resullar. Diğer ayette En'am suresi 88. ayette وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ne kadar amel yaparsan yap. Şirk koştun, sıfırlandı. Her, bütün amelin boşa çıktı. Şirk nedir? Üluhiyetin zıddıdır. Evet. Nisa suresi meşhur 48. ayet İnne Allah la yaghfir an yushraka bihi. Allah Teala şirki kesin affetmez. Ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. İstediğine de bundan şirkin haricindeki günahları hepsini affeder istisnasız. İstediği kişi. Ve men yushrik billahi. Bir tane de Allah'a şirk koysa fakat iftara İsmen azîmâ. Günahın en büyüğünü işlemiştir. Burada çifrin en büyüğünü allah Teala demek istiyor. Şirk çok çirkin bir şeydir. Allah'a ortak koşmaktır. Yani Allah'ın hakkını başkasına veriyorsun. Allah her şeyi affeder, bunu affetmez. Ya Allah dersin. Senden gücümü alıyorum, yerimden kalkıyorum. Savaşıyorum ibadet ediyorum, para kazanıyorum. Ya Muhammed desen şirk koşursun. Ya Ali desen şirk koşarsın. Ya Abu Bekir desen şirk koşarsın. Ya Ahmet desen şirk koşarsın. Ya Ceylani desen şirk koşarsın. Ya Bedevi desen şirk koşarsın. Ne kadar yüce alimleri getirsen. Allah'ın büyük evliyaullahlara olardan gücünü istesen şirk koşarsın. Biz dedik allah Teala kendi görevini hiç kimseyle paylaşmamış. Tevhid budur. Her şey Allah'ın fiiliyle tevhid ediyoruz Allah. Rububiyet. Allah Teala demiyor ki Allahu Teala haşa ve kefe kral değil ki yönlendirsin adamlarını gidin benim yerime bu işleri yapın. Yoktur böyle kutup mutup dolaşsın insanlara medet yetiştirsin. Yoktur böyle böyle şey. allah Teala bu görevi kimseye vermemiştir yer üzerine. Ha istediği zaman verse verse meleke verir. Ey Cibril der git filan kulumu kurtar. Melekin haricinde insanlara vermez. İnsanlar öldüler, işleri bitti bu dünyada. Şirk koşmak, şeytan bir birikimi var. Uyanıktır, zavallı Adem oğludur. Gelir aldatır seni, bin bir çeşit kılıfına uydurur, sana şirk koştur. Bak ilk şirki Hazret Nuh'un şeyine getirdi, grubuna. Hazret Nuh'un'ten sonra büyük alimler vardır. O alimler öldükten sonra varisleri kalmadı, iman zayıf oldu. Şeytan geldi ya o adamlar ne kadar güzel adamlar idiler. Size din öğretirler, tevhid öğretirler. He? E ne yapalım? E, o adamların resimlerini yapın. Onları gördüğünüzde sanki onlar size muhatap ediyorlar. Bilfiil resimlerini koydular öğlerine. O adamları zannediyorlar bu adamlardır. Bu sefer ne yapıyorlar? Salih oldular. Şeytan bu fireyi kabul eder. Sineye çeker. Şeytan daha büyük yatırımı yapıyor. Burada birkaç tane niye matar? Bırak bunlar tevhid üzerine ölsünler. Önemli değil. Önde nesilleri yok edeceğim. O nesil ciddi. Ondan sonra dedi ya bu resim canlı değil. Biraz daha putlaştırın, şekil verin ona. Taştan yaptırın, çamurdan yaptırın. Put yaptı onları. O nesil de fire verdi şeytan. Yem olarak attı onları. Onlar da Allah inşallah muvahhid olarak öldüler onlar. Şeytan orada onları sineye çekti. Ama o bir nesil geldikten sonra ya bunlar bunlar dedi size bunlar bunlar olmasa siz Allah'a ulaşamazsınız. Ne yapın bunları? Ne yapalım? Ya şeytan da demiyorlar. Çünkü şeytan demiyor ben sizin düşmanınızım. Allah Teala diyor bak şeytanın adımları var dikkat edin. Sındıra sındıra gelir. Ne dedi onlara? Dedi siz siz zayıf kulsunuz. Masiyatsın, ilminiz yoktur. Sizi Allah Teala direkt dinlemez. Ne yaparım? Salih adam da yoktur başımızda. Bak bunlar salih adamıydılar. Siz bulardan isteyin. Bunlar Allah Teala'dan isterler. Olur dedi, olur, bal gibi olur. Onlar da ne dediler? Tamam, alim yok, cahil yok. Uydular onlara. İşte o putlar ta nereye kadar geldi? Mekke'ye kadar geldi. Resulullah zamanı. İşte Resulullah o putları Hazreti Nuh zamanından devam ettiği üzerinde Resulullah kendi elinle Mekke'de kırdı onları. Kur'an'da geçtiği Evet. Ondan sonra bir ayette de Allah Subhanahu Teala Gafir suresinde وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ, سَيَدْخُلُونَ cehenneme دَاخِر۪ينَ Ey kullarım! Gafir suresi 60. ayet. Bu çok enteresan bir ayettir. Çok güzel bir ayettir. Ayetler hepsi güzeldir. Bunun güzelliği çünkü bizi direkt kurtarıyor. Direkt anlamamız lazım. Ne diyor Allah Teala? وَقَالَ رَبُّكُمْ Rabbiniz dedi ki Resulün dilinden Rabbiniz dedi ki Üd'uni estecib lekum. Benden isteyin ben size cevap vereyim. Benden isteyin ben size lebbeyk diyeyim. Ne demektir? Sadece benden isteyin. Bak o şeytanın planına uymayın. Şimdi şeytan uyanıktır. Olara put, diye taptırdı olara. Ondan sonra o devam etti. Hazreti İbrahim geldi putları kırdı. Ondan sonra kurtaramadı. Ta Resulullah geldi bitirdi bir işi. Şeytan güçlüydür Resulullah'a kadar. Resulullah geldikten sonra Resulullah ne dedir? Şeytan artık puttan yarım adada size yaklaşamaz. Bundan umidini kesti. Ama onun küçüğünde uğraşır sizinle dedi. Dikkat edin. Bir de ne dedi? Bir gün olur ki ahir zamanda yarım adada bir de put döner dedi. E şimdi bak biz de ona doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Putlar Çeşitli çeşitli çıkıyor. Görüyoruz. Puta da tapanlar var. Yani değil şeytan da uyanıktır. Gelmez demez sana bu taşa tap. Detaylı yollardan taptır. Evet. İşte şeytanın birikimi çok olduğu için insanoğlunu kandırma gücü var. İnsanoğlu bu konuda en büyük zofu nedir? Gaflattır. Gaflete düşer. Babamız da düşmüştü. Babamız kendisini feda etmiştir. Bize örnek olmuştur. İşte allah Teala diyor bak babanızı bile aldattı cennetten çıkarttı. Düşmeyin gaflete. Neyle düşmeyelim? İlim. فَعَلَمْ اَنَّهُ la ilahe illallah. Bil ki Allah birdir, şerik yoktur. Bu ilmi elimizde yapacağız, edeceğiz. İşte Rabbimiz ne diyor? فَدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua, benden isteyin vereyim size. Demedi başkasından isteyin vereyim size. Ed'un. Allah'tan kulun arasında vasite yoktur. Allah'la kulun arasında vasite yoktur. Ama Allah'la kulun arasında nerede vasite var? Akıl mantık da bunu kabul eder. Allahu Teala her kulu alıp ben senden bunu istiyorum demek abestir değil mi? Allahu Teala iç, kulların içinden en iyilerini seçer, elçi olarak gönderir diğer benim sen elçimsin, benim istediğimi bunlara tebliğ et. Onların da adı peygamberdir, resuldur, nebidir. Anlaşıldı mı? E şimdi biz Allah'tan direkt alamayız. Onun için kim dese bana ilham geldi, keşif geldi, he? gaybten rüyada gördüm ben Allah Teala dedi bunu yap. Bu batıldır. Çünkü ehli sünnetin içi kaynağı var, dinin kaynağı. Kur'an ve sünnet. Bunun haricinde hepsi batıldır. Ha ilham var, haktır. Keşif de var, haktır. Ama ilham, keşif, rüya da var, haktır. Bunlar değil ki halal halal, halamı halam. Ha bir konuda hak arıyorsun, ilhamla sana o hak gösterilir. Hak Kur'an sünnettedir. Bir şeyde hakkı arıyorsun, çeşiften sana gösterilebilir. Rüyada sana gösterilebilir. Bunu Resulullah da yapıyordu. Ashab da yapıyordu. Hazreti Ömer'in de hayatında var. Sahabelerin var. Büyük alimlerimizin de var. Evliyaullah'ta da var. Ama bir de ne dedi? İlhamla mene geldi dedi. Resulullah'ın sünnetine nit yani paralel, yan aykırı bir sünnet getirdi diyoruz. bu şeytanlandır. İlham değil. Şeytan sana telbis yapmıştı. Evet. Onun için Allah Teala ne diyor? Üd'û li estecib lekum. Benden isteyin. Benden isteyin. Başkasından istemeyin. Ama şimdi Allah'la kurun arasında ne de el, el, elçi şerttir, olması olmazdır. Allahu Teala'nın emirlerini. Ama kuldan Allah'ın arasında ne var? Elçi yoktur, kalktı. Bitti elçinin görevi sadece Allah'ın risalesini getirir. Ondan sonra elçi Allah'ın emrini bitirir gider. Ama kuldan, kul Rabbi'den baş başadır. Aralarında hiç kimse yoktur. Yani direct, ne diyorlar? Direkt. Direkt ne var? İletişim var. Kuldan Allah'ın arasında. O iletişim nedir? Bak bugün de cep telefonuyla istediğin yere ulaşırsın. Daha cep telefonundan belki Amerikalıların bu kafirlerin daha teknolojileri var. Ha? Ama ne kadar iletişim insanoğlu güçlüyse kuldan Allah'ın arasında bir iletişim var. İnsanoğlunun ne aklı ne gücü buna yetmez. Kalbinde konuşsan Rabbil Alemine yetişir. Kalbinden en gizli şeyi bilir Rabbil Alemin. Onun için ya Allah dedim allah Teala ne diyor? Lebbeyk abdi. Kulum sana ne istersen emrindeyim der. Yeter ki sen ya Allah çağır. Ayetlere bakıyoruz. Bakara suresinde vesaire Allah Subhanahu ve teala Resulüne diyor ki yeselûneke anil enfel mesela. Enfel nedir? Sorarlar senden ey Muhammed. De enfel budur budur. Yes'elûneke anil mehiz. Hayz nedir ya Muhammed? De olarak hayz aziyettir. Yes'elûneke anil infak. İnfak nedir? De olarak belki 10-15 ayet var böyle. Tam saymadım bunları. 10-15 ayet var. Aynen bu naslan. Sorarlar senden bunu de bunlara. Bir ayet müstesna deyi kaldırmış allah Teala. Elçiyi kaldırmış orta yerden. O da nedir? Kullarım iz ve izâ se'eleke ibâdî anni. Kullarım seni beni beni senden sorsalar demedi de olara. Dedi fe inni karibun ucibu da'veted da'i izâ da'an. Ben olara şah damarlarından yakınım. Yeter ki beni çağırsınlar. Ya Allah! Ya Allah dedin Allah Teala hazırdır, nazırdır senin önünde. Yeter ki sele ya Allah. Ama bütün gönlünle çıksın. Allah'ı çağırdın ama ya ben Allah'a zayıf kuluyum, ben kimim, ya Abdülkadir dedim. Abdülkadir yetiş bana. Yani ya Abdülkadir Allah'a sen çağır yetişsin bana. Sen şirk koştun, cehennemi boyadın. Hiç çaresi yoktu. Kim bunu işte bakın onların imamı kimidir? Şeytan. Ne yaptı? Ha? Hazret Nuh'a ne dedi? Ha? Hazret Nuh'un kavmine güzel güzel anlattı onları. Basamak basamak, basamak basamak imamlık yaptılar. Bizim imamımız muvahhidlerin imamıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ya Allah! Abu Bakir Sıddık ne dedi? Ya Allah Dedi için Muhammed, Muhammed öldü. Resulullah vefat ederken kargaşa oldu. Hatta Hazret Ömer gibi dev bir adam öyle bir imanlıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyordu senin, seni şeytan bu vadide görse o bir vadide o bir vadiye kaçar. Ne dedi? Kılıncını çekti dedi. Kim dese Muhammed ölmüş bak kafasını keser. Muhammed ölmedi. Rabbine gitti. Musa gibi gelecekti. Abu Bakir çıktı ne dedi? Kim Muhammed'e ibadet ediyorsa Muhammed öldü. Kim Allah'a ibadet ediyorsa Allah haydir ölmez. İş bitmiştir. Bizim imamımız Sıddık mı yoksa Abdülkadir Geylani mi? Ki Abdülkadir Geylani kaddesallahu sırrahul azim Evliyaullah'tır, büyük alimdir. Buna iftira ediyorlar. Abdülkadir Geylani bu kim derse ya Abdülkadir, Abdülkadir Geylani yakasından tutar sürükler onu Allah'ın önüne getirir. Diyor ya Rabbi ben emretmedim. Bu beni sen beni ortak koşsun sana. Sen de benden daha iyi bilirsin. Şikayetçi olur o zaman. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri büyük bir alimidir. hembeli bir alimidir. Muvahhid bir alimidir. Hiç bu kadar elinde eseri var. Bu kadar alimlerimiz tarih kitaplarında yazmış hiçbir zaman şirk koşmamış en büyük görevi de peygamberlerin varisiymiş adam. Resul'ün, peygamberin varisi kimdir? İlmini almıştır. Onu tebliğ ediyormuş. Ahmet Raf Rıfai diyelim. O da büyük bir salih insanıymış. Hem de Resulullah'ın sülalesinden imiş. Bunların tarihlerini okuyorsun ama bu adamlar neyle meşhur olmuşlar. Hem ilim hem vaiz hem de zühd takva. Şeytan gelir bunlara bunları sermayesini güçlendirmek için bu adamları diğer bak bunlar da sizdendir. Bunlar da öyledir. Halbuki bunlar bunlardan beridir. Evet. işte bu da nedir? Apaçuk Allah'tan başka hiç kimseden medet dilenmez. Her şey Allah'tan ister. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Dua edin bana isticap ederim. Demedi bir vasıta koyun. Benden isteyin. Onun için diyor ne kadar günah, günahkarıysan denizin köpüğü kadar günahın var ise hadiste geçiyor. Yeter ki ya Allah çağır tövbe et affederim seni. Niye denizin köpüğü dedi? Demedi kum tanesi kadar. Kum daha çoktur değil mi? Ama kum tanesini saya saya biter. Deniz köpüğü devamlı köpüğü üretir. İnsanoğlu devamlı günah üretir. Günahsız, hatasız kul olmaz. Ama bu ayıp değil. Hepimiz hata yapabiliriz. Ayıp nedir? Hata yapıp tövbe etmemaktır. Şeytana uymak budur işte. Onun için denizin köpüğü kadar günahın olsun. Ya Allah diye tövbe ettim, sana döndüm. Allah Teala bir kalemden siler. İşte 99 tane öldürdü. Geldi dedi tövbe ediyorum. Dediler git orada bir adam var. O da abittir. Takvalı bir adamdır ama alim olmadığı için millet zannediyor bu alimdir. Geldi dedi ona ben 99 adam öldürdüm. Bir de tövbe etmek istiyorum. Tövbem affolur. Yok diyor sen ne sen ne affolur? Ne koyun bırakmış? Senin neren affolur? Senin tövben yoktur. Git yandın sen. Öyle mi diyor? Kılıncını çeker tak diye çellesine atar yere. Tövbem yoksa o zaman sen de ol yüz. Ama adam ciddidir. Kalbi fıtratı diyor tövbe var. Ama cahildir bilmiyor. Bir de devam eder. Hakkı talep ediyor. Gider diğerler ona. Bir alim var orada. Bir çöyde git o çöye o çöyde alim var. Gider hakikaten o alimiymiş. Böyle Derviş değil yani böyle sadece ibadet, takva, zühd ama ilmi var şeriatta. Abdülkadir Geylani Hazretleri gibiymiş. Ne der ona? Diğer senden Allah'ın arasında kim girebilir? Allah denizler köpüğü kadar günah işle. Yok yüz tane, bin tane öldür. Küfret allah Teala'ya, tövbe et. allah Teala hepsini siler. Senin tövben var. Ve şimdiden tövbe etmişsen sen sıfır kilometre oldun. Anada doğmuş gibi bebeksin sen. Öyle mi dedi? Evet ben tövbe ettim dedi. Ama alimdir. Ne dedi? Dedi bu çöyde kalma. Bu çöyde kalsan akıntı bir de seni günaha sürükler. Yapamazsın. Ne yapayım? Dedi git filan çöyde o salihtir o çöyün ehli. Sana yardımcı olur. Çünkü nefse ağır gelir. Bakın bir sosyete tövbe ediyor. Bir kadın kapanıyor. Yani bir erkekse sakalını bırakıyor, namaza dönüyor. Ama ne yapıyor? Sosyete çevresinde, semtinde yaşıyor. Ama çok dayanamaz. Bakıyorsun bir ay, iki ay, bir sene bir de döndü. Yavaş yavaş bir de döndü. Soruyorsun neden? Ya abi yapamadım ya. Millet bırakmıyor ki. Akıntı bırakmaz seni. Ama ne yapacaksın? Sen sosyete semtinden çık, git bir Müslüman semte otur. Müslüman dediğim yani o çevre dindar. Buradan şey çıkartmasınlar bize desler topluma ayırırlar kafir musunlar. Yani dindar bir sedmete git seni o akıntı ne yapar? O akıntı sana yardımcı olur dindarlığına. İşte alim de bunu dedi ona. Dedi git o çöyde ne var? Salih insanlar. Okul ne yaptı? Aldı zembilini gitti. Yola düştü çöye. Yarı yola varmadan aceli geldi. Melekler geldiler bunu ruhunu almaya. Rehbet meleki gelip dedi ben bunun ruhunu alacağım. Azap meleki dedi sen nereden çıktın? Bu hayatta bir amel işlememiş. Velev tövbe etti. Ama bu günahkar adamdır. Ben ruhunu alırım. Tartışırlar. Dönerim Rabbil alemine. Dönerler Allah Teala'ya derler ya Rabbi ne yapalım? Diğer Allah Teala cedin ölçün. Öldüğü mesafe, öldüğü yerden o rahmet köyüne bir de o bir köye. Sizin hangi köye yakınıysa he? Eski köyüne yakınıysa ki ehli kötüdür azap melek alsın. Rahmet köyüne yakınıysa rahmet melek alsın. Melekler yolda giderken Allah emrettiği yere halbuki o azap köyüne daha yakındır. Allah emrettiği yere dedi büzül. Yer büzüldü. Ölçtüler baktılar rahmet melekine. Allah Teala onu rahmet etti. Cennete gitti. İşte ayette, hadiste ne diyor? Kutsu hadiste. Kulum diyor. Sen yeter ki çağır beni. Sen bana bir karış gel ben sana bir arşın gelirim. Bir arşın gel ben sana bir zira gelirim. Sen bana yürüye gel ben sana koşarak gelirim. Bu neye cinayettir? Allahu Teala ne kadar sen istiyor. Gel ben seni yarattım. Cennete koymaktım. Ama sen şeytana baş düşmana uyuyorsun. İşte arkadaşlar bu uluhiyet tevhididir. Evet. Ne kadarımız kaldı? Evet. Bir ayet daha o da 6. Beyyine surası İnnellezîne keferu min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ulâike hum şerrul beriyye o kimseler ki küfrettiler ehli kitaptan. Demek ki Yahudi Hristiyanlar nedir? Cehennemdedir. Vel müşrikine, müşrikler finari cehennem, cehennem ateşinde halittiler, ebedi olarak kaldı. Ulaike hum şerrul beriyye. İnsanoğlunun en şerlileri bulardır işte. Çifir şirk edenlerdir. Bak burada üç mesele var. İki mesele var. Biri ehlil kitap, biri müşrikler. Ehli kitap kimdir? Yahudi Hristiyanlar. Yahudi Hristiyanlar müşrikler ebedi olarak ateşe giderler. Bugün de bir tane çıkmasın desin dinler diyaloğu yeter ki onlar Allah'a inanıyorlar biz de Allah'a inanıyoruz. Kur'an tekfir etmiş onları. Ne kadar ehli kitap sabaha kadar dersler Allah var işte Allah var bizi Allah yaratmış filan ama Resulullah'ın risaletine inanmasalar, La ilahe illallah inansalar, Muhammed Resulullah'a inanmasalar Bitmişler, şirk koşmuşlar. Muhakkak. Ne dediler? Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Yahudiler ne dediler? İzer Allah'ın oğludur. Vel müşrikine. Müşrikler kimdir arkadaşlar? Hazret Nuh'ten gelen. Şeytan kandırdı onları. O günden ta Resulullah'a kadar. Bunlar hepsi müşriktir. Eydir Resulullah'tan sonra 1400 senedir. Müşrik var mı? Var. Nasıl var? İşte Allah'a Üluhiyeti hakkıyla yerine getirilen. Aynen o şeytan onlara imamlık yaptı ya bugün de de yapıyor. Bu sefer uyanıktır. Gelip bize demiyor bu putları kurun. Deyin bu Abdülkadir Geylani'ydi buna tapın. Detaylı yollarda diyor. İşte o gavstur. Bu sene yetişir. Bu hocandır. Bununla irabite kurarsın. O sene medet verir. O sene bilmem ne verir. Vesaire bütün meseleleri ne yapıyor? He? sene getirir, sındıra sındıra anladığın dilden seni ne yapar? Öğretir, alışır, sen de dersin belki ben doğru amel yapıyorum. İşte ayette bunu Allah Teala açıklıyor. Diyor ki şeytan gelir size kötü amellerinizi gözünüzde süsler zannedersiniz iyi amel yapıyorsunuz. Kötü amellerinizi gözünüzün önünüzde önünde süsler ne dersiniz? İyi amel yaptı. فَتَحْسَبُونَهُ فَيُزَيِّنْ لَكُمْ سُوء عَمَلَكُمْ فَتَرَاهُ حَسَنًا Hasen amel görersin. Dersin bu güzeldir. İslamiyettir. İşte şeytanın görevi nedir? Tevhidi. Küfür, küfrü, tevhid, sünneti, bid'at, bid'ati sünnet yapmasıdır. Bak nasıl and, and, şey yaptı. Ha bunu da aynen yem olarak kullanır. Hazreti Nuh'un kavmine yaptığı gibi. Şeytan için bir sorum yoktur. Bir ayet daha o da Bakara suresi 161 İnnellezine kafaru Olar ki çifir üzerine öldüler. Ve matu ve hum kuffarun Öldüler kafir olarak. Ulaike aleyhim la'netullahi Allah'ın laneti üzerlerine olur ve melaiketi meleklerinin ve nasi ecmaîn. Bütün insanların laneti onların üzerine olur. İyidir bu ne demektir? Demek ki kim tevhid-i uluhiyeti yerine getirmese işte sonucu bu olur. Allah'ın, meleklerin, bütün insanların lanet üzerine olur. Tevhid-i uluhiyet nedir? Sadece Allah'a yönelteceğiz. Şirk koşmayacağız. Hiçbir suratta şirk koşmayacağız. Tabi bu şirkin de suratları var. Belki bir günde Bizi duyan, yen bizi eşiden, yen buradaki kardeşten hiçbirimiz şirk koşmuyoruz. Ama yoklasak, bakarız ince teraziye vursak, bakarız bazen şirk koşuyoruz. Şirkin en azı nedir? Ki Resulullah diyor en korktuğum odur ümmetim üzerine. Şirkul hafi. Gizli şirk o da nedir? Riyadır. Riya nedir arkadaşlar? Çok basittir. Ben namaz kılıyorum. Ha? Ama bir arkadaşım geldi namaz kılıyorum diye beni görsün. Baktım bir arkadaşım girdi içeri. Başladım daha titiz kılmaya, daha ağır kılmaya. Ne için? Ha arkadaşım desin bak ne kadar güzel namaz kılıyor hocam. Ama arkadaşım olmayan da bas gaza. Yani laubali kılıyorsun. yen normal kılıyorsun. Kalbinden biraz geçti. Allah için yapmadın demek ki kulu için yap. İşte bu şirktir. Ama şirkin en az derecesidir. Burada platin teç yön kesilmez cehenneme. Gidiş geliş. Girersin, azabı çekersin, ondan sonra cehennem, cennete girersin. Evet arkadaşlar, bu tevhid-i ülüviyettir. Biz tevhid-i ülüviyette biraz daha rahatız. Dedik ki bu ders lezzetlidir. Acelemiz yoktur. Çünkü güncel hayatı kapsıyorum. Onun için ağır gideceğiz. Yeter ki anlayalım meseleyi. İnşallah önümüzdeki derste de devam ederiz. Tevhid-i ülühiyeti e, ehemmiyetini anlatmaya devam ederiz. Ondan sonra e, nedir tevhid-i ülühiyet? İbadetten ilişkisi nedir? Vesaire. Bunları hepsini inşallah açıklarız. Evet bugün de bu kadar. Allah hepimizi tevhid-i üzere çene kapatmayı, öldürmeyi bize nasip etsin. Çünkü tevhid-i nedir dedik? Olmasa olmazdır. Peygamberlerin görevidir. Bizi ve bütün Müslümanları şirkten uzak tutsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.